Անգլիական լիգայի խաղարկության կիսաեզրափակչի առաջին խաղում Լիվերպուլն ընդունեց Արսենալին, գրանցվեց նվազագույն ոչ ոքի արդյունքը։ 24-րդ րոպեին Լիվերպուլն ուներ թվային առավելություն, սակայն իսպանացի Միկել Արտետայի գլխավորած թիմը կարողացավ դիմադրել եւ չպարտվել։ Պատասխան հանդիպումը Լոնդոնում տեղի կունենա հունվարի 20-ին։ Սաուդյան Արաբիայում անցկացվող ֆուտբոլի Իսպանիայի Սուպերլիգայի խաղարկության կիսաեզրափակում Ատլետիկո Բիլբաոն մրցեց չեմպիոն Ատլետիկոյի հետ եւ առավելության հասավ 2-1 հաշվով եւ դուրս եկավ եզրափակիչ։ Հունվարի 16-ին նախատեսված եզրափակում Ատլետիկի մրցակիցը կլինի Մադրիդի Ռեալը, որը կիսաեզրափակում պայքարից դուրս է թողել Բարսելոնային։ Իտալիայի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակում Միլանն ընդունեց Ջենովոյին։ Իտալացի Ստեֆանո Պիոլի գլխավորած թիմը լրացուցիչ ժամանակում առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը մարտի 25-ին Երևանում կանցկացնի անգերական հանդիպում։ Իսպանացի Խոակին Կապարոսի գլխավորած թիմի մրցակիցը կլինի Չեռնոգորիայի հավաքականը, հաղորդում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանցի Էլինա Ավանեսյանը չկարողացավ նվաճել թենիսի Ավստրալիայի բացառաշնության կանանց մենախաղի հիմնական փուլի ուղեգիր, որակավորման փուլի եզրափակում 19-ամյա հայ մարզուհին մրցեց համաշխարհային դասակարգման 120-րդ ռակետ ուկրաինացի Լեսիա Սյուրենկոյի հետ։ WTA-ի դասակարգման աղյուսակի 214-րդ տեղը զբաղեցնող Էլինա Ավանեսյանը պարտություն կրեց 4-6-0-6 հաշվով։